protecti la naturon estas politica defio. Plei multe homoi nun tempe consentas che oni devas protecti la natur medion, cae la conservado de naturae locui ne estas science malfacila tasco, tamen gine contentige evoluas en la tuta mondo. Brita professoro Anne Maguren el scota universitato faculo pri biologia diversezzo esploras ecologia in sistema in ca pri maniero in ilin protecti si assertas che tiu agado ne estas scienze complica la plei granda defio si assertas trovigas en la politica e instanzoi Ciam oni mesuras cae montras la gravetson de tiu agado, gi tui aspectas ciel minazzo al economiae interessoi. La esplorado de ecologiistoi facile conflictas cun finanzae problemoi. En februaro 2024 si visitis Brasilon por instrui pri calculado pri biodiversetso. La specialistino clarigis che lau finanza vid puncto areo en havanta arbaron eble comence ne aspectas tre grava. Se oni conservas la vegetajan covrajon netuscita, tio resultigas pli stabilan climaton cae pluvadon, cae oni evitas erozion, evitas riverain inundoina. Gi esas etica agado, sed ancau practica maniero favori la homam vivon. En passinta tempo, tio estis evidenta avantaggio por ciui. Tamen, en la nuna tempo, gifaridias plica e pli defia al la nova generazio de sciensistoi. Pre cipe devas nun tempe pli intense dialogi con politicistoi cae respondetsuloi pri publica administrado. Non tempe, protectado de natur medio estas considerata kiel mal helpo al economia progresso. Por atingi successon en la dialogado con politicistoi cae administrantoi, sciencisto en tiu campo devas montri claran precisan competentezon. Ilia tasco estas montri che la vivo de spezioi en iu medio estas dinamica cae multfactora. Matematicae modeloi estas formulatae porque oni comprenu tion mirindan fenomenon. Tamen, nur tiu, kiu ofte visitas cae observas arbaron sur loce, povas vere analisi la vivon quiu pulsas en gi, trans matematicae calculoi. Professoro Ann lasas alla estonta generatio practican consilon. Se la defio en iu natura areo estas politica, tiam estas necesse che esploristoi lernu plei profunde prigi competenta faculo estos capabla cun labori en la presentado de publica e politicoi kai instrui pritio al estonta e generazioi. Compreneble, tiai faculoi devas ancau eduki la lojantaron, aparte la infanoin, por construi generalan conscion pri la gravezzo protecti la natur Ien de fio, kiu ne interessas nur politikistoin kai administrantoin, sed latutan tutan lo jantaron